บุ๊กทูห้าสิบ cincizeci 50. ที่สระว่ายน้ la piscină La piscină. ำวันนี้อากาศร้อน Astăzi este cald. Astăzi este cald. เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Mergem la p i s c i n a Mergem la p i s c i n a คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Ai chef să mergi să înnoți? Ai chef să mergi să înnoți? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Ai un prosop? Ai un prosop? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Ai un slip de baie? Ai un slip de baie? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Ai un costum de baie? Ai un costum de baie? คุณว่ายน้ำได้ไหม Știi să înnoți? Știi să înnoți? คุณดำน้ำเป็นไหม Știi să faci scufundări? Știi să faci scufundări? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Știi să sari în apă? Știi să sari în apă? อาบน้ำได้ที่ไหน Unde este dușul? Unde este dușul? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Unde este cabina de schimb? Unde este cabina de schimb? แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Unde sunt ochelarii de înnot? Unde sunt ochelarii de înnot? น้ำลึกไหม Este adâncă apa? Este adâncă apa? น้ำสะอาดไหม Este curată apa? Este curată apa? น้ำอุ่นไหม Este caldă apa? Este caldă apa? ดิฉันหนาวมาก Mie frig. Mie frig. น้ำเย็นเกินไป Apa este prea rece. Apa este prea rece.